Góðan dag, hlustundu góðir, þér að hlusta á þáttin ESB, nei eða já, lögadaginn 13. mars árið 2010. Umsunamenn þáttanins í dag eru Frosti Sigurjónsson og Andris Jónsson. Til okkar eru komin tveir gestir sem eru á öndverðu meði í ESB-málunu, en þeir heita Árni Páll Árnason, fjarlags- og tryggjumálur á þeirra, og Ömundur Jónasson, alþingismæður. Áðurum við hérna, beinu spurningum okkar til gestana og, og heyrum aðeins í þeim. Það vandris, er ekki eitthvað að frétta af svona Evropamálunum? Jú, það er alltaf, svona nýjasta Það er nú alltaf eitthvað eitthva nýtt í hverju viku Hvað með þess að þýsku sendinem sem var hérna? Já, hún hérna hitti Jóhannu og, og hérna e, og það kom út úr því þessi frétta að þetta hugsalega gæti senkað því að að, e, að Európa Sambandi samþitti formlega að hefja þessar aldavýröður Eh, þar að segja að þjóðþingið þurfa að staðfesta og, og, og þjóðþingið í Þýskalandi kemur einfall ekki saman fyrir henni lokabilbinu mægi, er það ekki rétt hjá mér? Já, það er þetta, það fundur áþurra ásins sem átt að vera síður í þessum mánuði Já, það sem er þurfa að hafa ekki... umboð frá sínum þjóðþingum Já, en þjóðverðar mun ekki náði og hérna það, það var líka annað sem að tók eftir var að, að þessi talsmenn sendinu nefndar Þýskrar Þingmanna og þeir allavega gerir Mikael Stupken sem letið sketið að það væri mjög kærkomið að fá Íslandin í samband að einsum ástæðum og maður hjá þetta því að hann taldi það sérstaklega gleðilegt að þegar ríki gengi að Europasambandið sem greitu meira til þess en þau fengið tilbaka og var ánað með að svo er því raunin hjá okkur íslendingum við fengjum að borga meira en við fengjum út hvað finnst þú um þess að frétt? Ég hef alltaf sagt að ég er ekki í þessu ég tel ekki rétt að nálgast hérna, lífið út frá tómri peningahegju og hérna og þetta snýst líka mikið um það að leggja eitthvað að mörgum og við erum sem betur fyrir í þeirri þægilegu stöðu hérna eftir á norðihjárunum að við búum með einn bestu lífskeiði heimi og höfum, höfum gert lengi og munum gera áfram og uh, það, við sjáum það líka bara á þessum fréttum um, um hérna innflytjendur í Danmörk og svo framveg sem að kannski myndu einhverjir fæla einhverja frá frekari eh, svona opnun uh, milli landamæra sem við höfum þetta nú þegar gert að það skiptir máli að það séu góð lífskilir sem víðast í okkar umhverju og það, þetta, er, þetta er ekki neina stóra fjárhæði sem hennum að tala í þessu samingi en þær fara í mjög þarf starf í að byggja upp innviði og lög og reglu bara sem viðast í okkar heimsluta og það er bara bursið frá því þó við séum með eigu, þetta snertur okkur alltaf meira og meira. En Andris, þú eru ánæg með það hvað þeir voru já, tölvöð jákvæmt um Ísland og það eru líku til þess að fjóðverjar eh, gefi þessu hérna jáerði en þá er aftur um að þau kannski meðri áhugjur af hollensku stjórnmálamönnum sem hótuð því í vikunni að beita sér meðal gegn umsókn íslenska stjórnvalda ef við sagt, samtendum ekki þessar æsef skuldbyttingar Það er að gera alvöru þessu Já ég er ekki ég menna ekki að vera svona rosalega viðkamir í svona viðræðum þó að hérna, Það sé til heimabrúks, þessar yfirsingar Já, er það ekki og hérna og það er auðvitað mjög erfitt pólitist ástand í Hollandi og hérna, menn hafa mimislegt þar að hugsa og ég held að hérna, en, en svona í söguleg samingi höfum við oft gott samstarfið þá þjóð eins og aðrar þeir hendar því miður hérna, voru marg, marg íslensk fyrirtæki sem notuðu sér hérna, skattaskjól sem að hollensk egnarhalsfélag böðu upp á og þannig að við ættum kannski frekar að skoða það hvað við getum gert þessa til að hérna, og þeirra fjármál eftir lit brást í rauninni líka eins og okkar í þessum æsumálum þannig að við ætlum ja. eiginlega svona þjapp okkur saman um þetta held ég og við munum gera það á endanum. Við gerum það, en svona í lókin þannig að við komum að gestunum og kannski sem kannski eingangur að þeirra er að það eru svona verða vaksandi áhegjur verið styrra í Brussel af áhugaðleysi íslendinga í umræðum í utaríkismál Evropasambandsins á mánudagin lístu fullur ára þingjun yfir áhegjum sínum að því hversu lítill stuðningu væri við það á Íslanda gangi Evropasambandið mm -hmm það voru þá skýrkvöldu skoðanakannana og síðan var eitt af þessi helsti sérfræðingu franska dagblæsins Liberation í Evropamálum Jean Quatrimer hann hvetur Evropasambandet til þess að hafna aðild að sambandinu, einmitt vegna þess að, að umsóknin hafi ekki notið sko líðræðislegar stuðnings hérna, við kannski beinu þessu til gestana, hvað segir þú Árni Pál, velkomin í þáttinn Takk og velkomin ámundur Takk það Ég kannski eh, byrjum á því kannski að heyra tökum þessa spurningu hvernig, hvernig Adnipátt, komst þú að þessi, þinni nýðustu eh, þinni afstöðu til Örbasambandsvið, örstutu máli um þú vil segja okkur um það Já, hún mótaðist nú svona á um, tíundu áratökum ég, ég var nú einn af þess að held lengi vel að EES væri nóg en það sem samfærið mig var sveflan í og veikleik íslensku krónar um síðustu aldamót sem að síðan hefur náttúrulega núna sínt okkur ennfrekar Eh, hvaða tjón hún getur valdið íslenskum almenningi og þessi ábáslu högg sem almenningur er að bera hér vakstakjörin sem almenningur þarf að bera og atvinnlífið og það er eiginlega samfærið mig undir síðustu aldamot, þetta verður ekki nóg og líka það að að mm, þá vorum við að lenda þá þegar í ymsum svona málum þar sem að var ekki tekið nægt tillit til sérðarstæðin okkar en hefði verið tekið tillit til þeirra ef við hefðum verið aðlar þar sem við höfum bara komið að málunum aðeins fyrr menn voru búin að múra sér inn í sína afstöðu sko, mm -hmm. á ettan gerupasamansins en af því við höfum ekki átt aðkoma málunum fyrr þá var ekki hægt að taka til því til okkar það, það sé líðræðishalli sem þurfa leiðir þetta já og það, það, það voru þarna á sérst, þessum tíma í kringum aldamóti sérstaklega stór lögjum og sviði umhverfismála mm -hmm. sem var með ónóar undatháður fyrir okkur kostaði rosalega mikla peninga fyrir okkur einlega vegna þess að undatháðunar voru skrifaðar inn fyrir Nóri mm. þeir höfðu náða einhvern veginn að komast sér aðna að Eh, en, en, en þeir eru skrifið fyrir eigahafið, þeir eru ekki skrifið fyrir okkur, er, þannig að henduðu ekki, eh, nýttust okkur ekki næjanlega, þannig að tillitið til sérsjónamiða var erfitt og svo sáum að þá líka náttúrulega að, að aðgangur okkar var afskaplega viðkvæmur, það var í sjálfsveit bara eina ákvörðan Europasambandsins að, að, að láta þetta allt reynja sko, við erum það veik, veik, veik sem aðlar EAS e að, til dæmis sko við það er, það er eiginlega bara vilji í aðeldaríkjana til þess að viðhalda öllum þessum eh, að leifa vörum okkar að vera eins og ESB vörur inn á markanum mm -hmm. það til dæmis eins og allar ákvarðanar um, um heilbriði eh, á uh, sjávarafurðum og svona það er, er allar háðar mikil, miklum velvilja í tólkun af halvu uh, eh, ESB ríkjana og mér finnst að sjálfstætt öflugt ríkja í að eiga sin eigin rétt en ekki vera háð velvilja annara mm -hmm. En auðvendur, þín afstæðan og kunni þessu mm -hmm en hver svona í ja, mjög stuttum máli, hver er svona kjarnin í, þinni, í þeirri afstöðu? Já, ég sem Þinni andstöðu. Já, eða, eða, eða samstöðu með íslensku samfélagi vegna þess að á endanum snýst þetta náttúrulega um það hvernig við getum styrt okkur sem best, hvernig fyrirkomulag hendar best fyrir Íslendinga og íslenska þjóðu og okkar hagsmunni og þá líka hvernig við getum látið gott af okkur leiða á alþjóða eh, vettvangi. Svona í gróðum dráttum þá er það þetta og eh, ég er alþjóðlega þengjandi. Þess vegna er Európa-sambandi þar og lítið fyrir mig. <laughs> Ég, mér finnst þetta svona músarhólu sjónamið. Ég vil hafa heiminn allan undir. Já, ekki, man, ég vil ekki svona múru okkur inn í eh, svona einingu eins og Európa-sambandi og það er mikil miskilningur þegar að Európu sinnar er að tala um það sem einhverja svona mikla eh, alþjóðahyggju og, og að hafa allar dyr ofnar að gangin í Európusambandið og, og læsa sér þar inni. Ég held að bæði fyrir okkur sem uh, útflutningsþjóð og í samskiptum við aðrar þjóðir, þá eigum við að horfa til heimsins alls. Mm -hmm. Við eigum að horfa til heimsins alls. En, en er þetta ekki svolítið útópið að fyrir ekki það myndur, eh, ef við horfum á söguna, Íslandikar hafa náttúrulega ekkert verið náttúrulega mikið að horfa út fyrir sína landsteina eða, eða skipta sér af e, alþjóðamálum væri ekki bara gott fyrst að skref svona að vika þessi umræðinu og horfa hans út fyrir tunga horfa hans út fyrir tunga þetta er mikil missýningur Íslandingar hafa e, verið með heiminundir og við höfum látið gott af okkur leiða ég horfi til dæmis til hafriéttarmála e, eh, við höfum getið okkur gott orð þar á vettvangi samvinni þjóðana í þeim efnum og það er nú svoleiðis að, að afstæðiskenningina hún er alltaf að sannast að stundum eru hinnir smæstu stærstir og hinnir stærstu smáir í andanum. Við þekktum það, hefur nú kynst í Íslendingar þegar að, þegar að minnsta Norðurlanda þjóðin e, færiðingar réttu okkur hjálparhönd án okkur að skilir það. Og það er ekki alveg rétt e, sem hér var sagt áðan að mínum dómi þegar að sagt er að Eh, yfirlýsingar hollendinga séu bara til heimabrús. Eh, þær eru til brúks í þeim skilningi að menn horfa til þessara mála fullri alvöru og það er staðrind að það skapaði samstaða innan Európusambansins um að eh, læsa Íslandinga úti og fengu náttúrulega hjálp frá allþjóða gældirisónum. Þetta eru gríðarleir hagsmunni sem að þarna læsa sig saman og við sáum eh, þarna framann í andlit Európa-sambansin sem er nokkið svona sérstaklega gæðslegt en nú er ég búin að segja þetta sem er gaggrinnið á Európa-sambandið og, og, og starfið þar ég þekki marga mjög góða þætti í samstarfi Evrópu, innan Európa-sambansins ég hef sjálfur tekið mikinn þátt í eh, samstarfi á vegum verkanlusefingarinnar eh, átti fram til fram til oktober mánaðarsæti í stjórn Európska Evrósku e, eh, e, eh, verkefliðsamtakana European Trade Union Confederation og e, samtaka starfsfólks í almara þjónustu þekki þetta mjög vel þekki líka alþjóðlegra samstarf Public Service International og alþjóðlega verkefliðsefingin og þetta starf hefur kent mér að horfa svolítið víðar enn til Evrópusambansins eins þannig að mér finnst þetta þetta er svona áaf takmarkandi fyrir andan í mínum huga Áttin Pál, maður kannski beðin spurningu til þín. Eh, Varandi þetta sem vorum komið inn á með áhuginnar í Brussel áhugaðleysu okkar og mennur fennar að tala um bjölluat í Brussel mm -hmm. skoðanar kannin sína meira hluti þjóðarinnar og stjórnendar á móti Evrópaðald, svo maður nefnir nú ekki bændur útgerðamenn sem eru sjálfsögða móti vinstirgrænir, meðflokkur ykkar í ríkistjóðnir einni á móti aðild mennur fannar að kalla þessu umsók bjölluat í Brussel en bjölluat er náttúrulega ekki til þess fallið að bæta samskipt við nágrannar Auk þess kostar umsögnin stórfið og veldur sundrung á sama tíma og þjóðan þeirra standa saman. Menn eru, eru skipta skoðunum þetta. Og svo heyrast þessari ásenda rætti frá Brusselum að hugu fylgir ekki máli. Mm. Er ekki skynslegt að draga umsóknuna bara tilbaka ára en skaðin verður meiri? Ég held ekki og ég held nú að <clears throat> það sé ákveði alvöru leysi sem lýsi afstöðu flestra til Europasambandsældar sem voða sér að segja flatt nei á þessum tímum. Vegna þess að ekki einn einasti flokkur getur sett fram aðra peningamálastefnu í dag. Það verður engin stjórnmálaflokkur peningamálastefnu um íslenska gjaldmiðil til lengri tíma litið. Já, efran rekur okkur auðvitað Eh, í þar, hún er að auðvitað það. En gríkir og írar og eru þeir samáleir í þessu? Já, já, sko, það, já, já, já, og ég get alveg farið við það í löngumál og eftir, en sko já. þetta er náttúrulega grundallara trið að sko peningamálastefnar rekur okkur til þess að taka á þessu máli, það er engin annar flokkur, ég vil þó að þeir í orðu hvernig segist þau eru móti aðild, þá geta þeir ekki sem nú uppfylgum ekki aðra, aðra peningamálastefnar, þess að hugsun sko, það er rétt sem þú sagði hérna að það er ákveðin viðurkenning fyrir okkur í því að menn takja okkur alvarlega sem umsóknaríki og ég held við um að samanlistu það að nálgast þetta verkefni eh, með þverrpolítískri aðkomu og ég var mjög fegin hvernig eh, samninganændi var sett upp með aðkomu fólks eh, víða að Uh, og að, ég held að við hefum að reyna að nýta þetta sem tækifæri til að sína hversu stert Ísland er, alveg óháð því hvort við viljum ganga inn eða ekki. En svo segir þjóðu nei. Og, já, svo segir þjóðu nei og það er þá hennar líðræðislega val. En það er mikil, það, það er mikil viðurkenningið í fólkin til dæmis að við skulum fá svona glæsilega neðustöðu í skýslu framkvæmtastjóðanina. Hún er sætt að segja, þegar landi kreppu og sem á mikið ímyndar vandastriða þá er svo skísla mikill sigur fyrir íslenska þjóð og við höfum að halda því til haga þar sem komist að þeir er að þeir er neðustuð að við séum öflugt, kröftugt líraðisríki með traustan uh, hérna grunn og við höfum að vera stolt að þeir er neðustuð saminast um að halda henni á lofti og saminast um að ná besta mögulega samningi fyrir Ísland, svo skulum við vera ósamála um það hvort við segjum já eða nei og taka ákvörðin til þess þegar að, að holminni komið En auðvöndur, eh, Frosti nefndi hérna að ja, nokkra eh, hópa íslensku samfélagi sem eru mjög á móti þessari aðaldar umsókn uh, eh, sérstaklega á móti aðaldinni og meðalans nefnir hann eh, þinn flokk, Vistegræna og hins vegar stjórnendur og sjáarútveg og svona er, hvernig greinir þú? Það var svolítið áhugavert finnst mér að heyra frá þér að þetta er oft nefnt að þarna sé að saminast svona öll istilhæri og istilvinstri menn er alltaf, ist til hæri, það kom núna áleittun frá ungum sjálfstæðismönnum í Vestmanniðum um það að það ætti að festa eignaréttan á uh, samilum hérna, fiskviðauðlundum okkar í lög og, og hins vegar þetta aðlætni sem eru hvað mest að móti engungi í Európa-sambandi sama og, en síðan hugsanlega af öðrum ástæðum hvað, hva, akkur er samanast þessi, þessi ólíku öll sem að eiga virðastegi í fljótu bræði fótt samilegt í þessu máli Alveg rétt uh... Já, það, það, það, það er svona nokkuð til í þessari greiningu að við setjum samfélagið upp á upp á, upp í litróf svona skoðana litróf þó held ég að, að þetta sé nú ekki alveg innlít vegna þess að þú finnur það mjög víða núna í samfélaginu að ef að sendir hafa vaknað og þá ekki síst í ljósi þess sem hefur gerst hend okkur vegna æsir og hvernig þá Európa sambandi hefur komið fram enda sínir þess ekki skoðanakonunum að það er yfirgnæfandi meirulutin núna mm -hmm. andvíur þetta getur náttúrulega allt saman e, breyst og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar það ég einfallega láta reyna á það það er réttur þjóðareinar að, að, að taka ákvörðin í málum sem á henni brenna og þetta er vissulega eitt stærsta málið og, og, og, og skipta skoðanir og það er eina leiðin til að leysa það það er að, að fara með það í, í e, En hefði ekki verið, hef, hef ekki verið betra leikjað fyrir þjóðan hvort það ætti að sækjum? Jú, þetta, þetta, er, þetta, er, hérna, þetta var hins vegar niðurstaðan. Sumir er á því máli að það hefur betra að gera þannig. Ég eh, greiði atkvæði með því að, að sætja um aðild og síðan myndum við greiða atkvæði um það sem að kemi eh, þannig, er eh, það niðurstaða og ég stendu þessa ákvörðum mína. Það sem að mér hefur fundist eh, svona komir fór kannski á svo litið annan veg en ég hafði talið það er hvað ferlið er sko djúft hvað það er viða mikið þetta umsóknarferli þetta er svona nánast aðlugunarferli ah, ok. sem að, að þarna hafði ég nú ég skal hjáta það, ég hafði svona misreiknað mig í þessu, þessu efni en ég greiti semst atkvæði með því að við letum á þetta reyna og, og, og gangum svo til uh, eh, þjóðuratkvæði greiðslu um málið en eins til hægri, eins til vinstri stundum eru menna saminast í eða komast að niðurstöðu á mismunandi fórsendum mm. menn getur verið að komast að niðurstöðu aðna e, e, Margaret Thatcher, hún var andvík eða gaggrinn á, á e, Evrópusambands aðil breyta og, og Evrópusambandið almennt ég er það líka en við erum náttúrulega grundvallarandriðum <laughs> vorum í grundvallarandriðum ósamála um, um, um pólitíkina aðeins að, að peningastefnunni sko það er alveg rétt og það getur enginn bara strauja það út af borðinu að það er vandi að reka mjög smáan gjaldmiðil eins og okkar og, og eh, hluti af okkar eh, vanda var það að óprútnir aðilar fóru að braska með, með krónuna og þarna kom fram mjög alvarlegur veikleiki en síðan er á hitt að líta að það er það, það, er, það er styrkur í okkar gjaldmiðli, okkar sjálfstæða gjaldmiðli líka. Ef við nú værum með samæðilegan gjaldmiðl, eh, Evrópu, værum með Evru eh, og hún hefði ekkert hrefst, þá hefðu aðrir þættir í hægtjærfinu tekið breytingum. Og hvaða þættir eru það? Það er til dæmis atvinnustíð. Að þá hefði, þá hefði veikleikin byrst í auknu atvinnuleysi. Og þetta hefur alltaf verið ákveðin styrkur Íslands með sín sjálfstæða gjaldmiðil að þegar að við höfum orðið fyrir áföllum að þá hafa sveiblur í gjaldmiðlum orðið þess valdandi að allt samfélagið verður fyrir kjara rýrnum á sama tíma allir, ekki bara þess að missa vinnuna, heldur allt samfélagið og þarna kemur fram ákveðin styrkur og ég held að sjálfstæði krónunar, hún verði þess valdandi að við náum okkur fyrr upp úr vandanum Einmitt. en við öll að hefðum gert vegna þess að við erum öll að taka kjæraskerningunni allt samfélagi það er reyndar einn starð sem er bundin og alltaf varinn í bak og fyrir og það er fjármagnið mm -hmm. ég er þeirra skoðunar að það sem að þurfa að gerast núna svakalegt að segja það en það þarf að rýra fjármagnið mm -hmm. eins og aðra þætti við erum rýrt kaupmáttun, við erum að rýra tekjur eh, ríkis og sveitarsjóða það er bara einir, einn aðeins sem stendur með allt uppun um sig, með beltið og axlaböndin það eru peningarnir með háa vexti og, og, og, og verbæturnar þannig að það eru kostir það eru gallar vissulega við mm -hmm. hennar smáagjaldmiðin, mm -hmm. en það eru líka ótvíraðir kostir sem er að koma okkur vel núna. En ég, ég, ég, þetta eru þín hjartasmála þykki, þú sem félagsmálar að þeirra, atvinnustíð. Sko, og... Þarna er ég nefnilega sko í grundallaratrum ósamála og mér finnst þetta að segja alveg daburlegt. Uh, þegar að góðu vinni mín er svo aðmundur og, og, og, og menn með miklu og djúpa rætur í verkefliðsreifingunni fara að mæra gengisfellingasögu undan þarna áratuga eins og hún sé dæmi um einhverja þjóðar samstöð. Þetta er hörmuleg afleiðing íslenskra krónu að það er aftur og aftur verið að skerða kjör almennings og er það einhver ávinningur fyrir okkur í núverandi stöð að við höfum lækka laun í landinum um helming. Það, við, við hefðum, ef við hefðum einu munurinn, ef við hefðum haft betri gjaldmiðl er sá að höggið hefði ekki orðið eins mikið fyrir okkur í upphafi uh, og ef við hefðum þurft að lækka laun þá hefðum við bara þurft að gera það með nafnlaunalækkun, með raunlaunalækkun Eh, en ekki með, með, með stórfældri kjaraskerningu sem bytnar verst á þeim sem að ekki geta borið hönd fyrir höfu sér örgjum, öldröðum, látt ekki fólki mm. og, og, og hérna og, og þannig að við varum ekkert öðruvísi sett ef við varum betri gældmiðl, þvert á móti hefðum við þá aðgangað landsfið á miklu betri kjörum ættum auðveldra með að koma okkur út úr efnahagskreppunni og varum ekki bundin, helbundin af þessari hörmulegu krónu og eh, aðeins af áfram sko áratuga sagan, undanfarina ára, e, áratuga, er nefnilega sagan og ámyndur svona íheðinu að því alveg réttilega mm. að það hafi ekki, þetta er nefnilega, þetta er nefnilega svona, svo raung þessi þjóðurembulega útgafa af gengisvellingasögunni vegna þess að það hafi ekki allir borið byrðarnar. Mm. Byrðunum hefur verið gríðarlega miskipt og byrð, byrðarnar hafa verið látnar dempast á lönd þegar á uh, skuldara Uh, og er, að, þannig hefur það verið áratugum saman og þannig verður það alltaf meðan að þessi ófjættis króna er okkar gældmiðl. Hún er það sem að kemur í veg fyrir núna að við getum komist af stað með atvinnulífið hún er það sem kemur í veg fyrir það að fyrirtækin geti ráðist í nöðsynlegar fram, framkvæmdir. Það kann vel að vera að raun atvinnuleysið hefði eitthvað verið hærra ef við hefðum haft betri gældmiðl en á móti kemur að dífan hefur verið minni og viðsnúningur er hraðar En það er, hérna, já, e- e- eitt bara, ok auðmyndur, gerð svo vel En já, auðmyndur? Nei, eh, sko eh, Þið verðist að vera í grundvallarættur um sko sammála um, um, um hverju bera byrðirnar en ekki sammála um hvernig það er letaði maður Ég er bara að segja þetta að ég er ekki að mæra það þegar að lífskjör almennings er rýðna og þá vegna sveiflu í, í, í kjaldmýrun ég er að segja að það er munur á því þegar að allt samfélagið tekur dífuna eða þegar að lítinn tiltekin hópur tekur henn eins og atvinnulist fólk og þegar hún nefnir aldraða og öryrkja þá að sjálfsögðu verða þeir fyrir kjara rýrnun í þeim skilningi að innflutt vara verður dýrari og, og kemur bet, meira við, við pingjuna þar á bæ en það eru við hins vegar sem höfum verið að rýra E, rýra kjör þessara hópa einfallega vegna þess að það hafi ekki verið til peningar í, í, í ríkisjóði þannig að við vorum þar á tökkunum þar á meðal ég sjálfur e, sem að, sem að gerðum það ég er að segja það er munur á því þegar að samfélagið allt tekur dífuna eða þegar að lítill mm. lítil, e, hérna, hlutið þess í, hvað er aðtunulegsið á spáni núna? 20 almennt og 40 meðal svon fólks Já, það er nefnilega soliðis og við erum sem sagt núna liggjum í okkar kreppu í meðaltali Európa-sambansins, sennilega undir því en, en, en, sko, það var svar, mjög, ég vil nefnilega fá svar, svar við þessu ég er bara að segja það ég er bara að segja það að lífskjör almennings ráðast ekki bara af kaupmætti krónunar í launa umslaginu, ræðst af samfélaginu öllu og hvernig okkur tekst að verja það Há rétt, fyrri punkturinn sem ég vildi nefna henni, framhald að þessari ágætu ábendingu ámundar er það að það er bara í grundvallaratriðin rangt að allt samfélagi sé að taka á sig. Það er verið að flytja 10 miljardar úr vösum láttökjufólks yfir til útgerðarinnar. Hún er ekki að taka neitt á sig núna. Mjög lítið. Og, og að sama með stóriðina. Það er verið að flytja 10 miljardar frá láttökjufólki. Krónan er að flytja 10 miljardar frá láttökjufólki yfir til útgerðar og stóriði. Og þetta er samfélagsgerð sem ég er í grundvallar atriðum ósáttur við já, og já, get ekki sætt með því. Og hitt, hitt atriðið var hann til sko atvinnuleysið þá er það ekki þannig að það sé eitthvað með, já, það sé jæmt aðtunleis allstæðar í Európa-sambandinu. Og verður ekki bendilega það. Dönum hefur tekist alveg gríðarlega vel að með því að fara inn á svipaða leiður og við og jáfnveil enn betri eh, öflugar vinnumarkasaðgerðir að þeim hefur tekist að halda eh, aðtunleisi mjög lágu Uh, alveg núna frá því að krattastjóðin og venstistjóðin tók þar við 1993 Hvar, í, og í Danmarku og það, það, það tekist alveg gríðarlega vel og það er líka með, með söpöðum aðgerðum í Hollandi Já. og, og mönnum, mönnum hefur tekist þetta afar vel að halda uh, atvinnuleysi lágu samlega því að hafa tröstan gældmeil. Aðalatrið þar er að hafa ákveðin sveigjanleik í kervinu hegna mannum ekki fyrir að ráða fólk í vinnu bara alveg segja eins og er þú er aðeins að hlusta hversu er svona lágt aðtöndleis í Danmarku það er að segja flytja einn vinnuafl þegar það er þensla í kervinu og svo flytja það aftur út þegar þeir nota svisninsku aðferðina og ég er ekki vissum að þú myndi vilja taka þess aðferð með þeim aukaverkum sem henni fylgja að gera þetta hérna á Íslandi það er í rauninu ekki hægt með einu öðru móti heldur en að flytja einn vinnafl og hafa tilfellinu þess að við gerum við, við vorum með 17.000 útlendingar það, það, það, það er vegna þess að krónan var á hálfskráð myndu það, krónan var á sterk og lemur að þess að segja meira, lemur að klára einu setningu krónan var á sterk og svo er hún nú veik og við tökum þá þessar sveplur í, í vinnumarkaðanum ef við tökum upp gjaldmiðl sem tekur, tekur mið af þörfum Þískalands sem að Efran gerir en ekki mið af smáþjóðun í Íslandi sem að lifið önnu skilfiði þá munum við upplefa ofsterkan gjaldmiðl og veikan gjaldmiðl bara til skiptis, tveikjar og fresti með þeim sveiflum sem þar, þar að því leiðir í, í þá mun bara reyna á hagstjórn ríkis og þá mun það sama gerist hér, og það, bara, það, það er þess að þá mun það sama gerist og gerist í öllum þeim ríkjum sem nota evruna, þú berð bara saman meðalatvinnleysi í evruríkjum versus önnur evrubulönd sem er ekki með evru mm. þá mhm. er það bara herra í evruríkjum það er ekki hægt að horfa fram í þetta, hagfræðileg starrend Þetta er svo alveg rétt, að auðvitað er gríðarlega tilfænsla á verðmætum í okkar samfélagi, hún eftir öllu til að hópa húra fyrir Eh, við erum að sjá það bara að gerast inn í fjármálakerfinu eh, því miður í allt og ríkum mæli og alveg rétt að egnar halda á, á öðlindum hérna veldur líka misskiptingu en það er ekki vegna krónunar eða gjaldmiðilsins og við slum bara sko, afmarka þessa umræðu við það Já. sem hún á að taka til krónan er, er, að, er að flytja peninga til stóri sem er svo staðrind, og, og, og, staðrind jú, jú. að þegar að gjaldmiðil okkar rýfnar þegar að gjaldmiðil okkar rýfnar að verðmæti þá eru allir sem er að kaupa innfluttar vörur að verða fyrir kjara rýrnun. Já. Það er þetta sem ég á við, við verum að tala um að þjóðin tekur kjara rýrnuninni öll, hún tekur til allra, mm -hmm. en þess að vörurnar kosta sama út í búðarhillunni. En þess að við erum átt okkar átlumins í Þískaland og Greiklandi, að það er að þetta gerast að, að hérna, það þarf að veikja efruna til þess að bjarga Greikjum og þá er spurningi, eru þjóðverðar til í að taka á sig þá kjærarýtnum sem það að því leiðir og þeir segja nei í skoðanakonum segir tveir, þriði þjóðverðar, þeir séu bara ekki til í þetta og nú er verið að reyna að bjarga Greiklandi sem er í mjög miklu vandræðum út af efrunni í þessum tildi, þeir get ekki, þeir get ekki að að, sko, það er, má líka segja þeir eru með ósveginlega vinnumarkað þeir eru með ósveginlega, þú, þú myndir vilja gerðan að það er verið sveginlega vinnumarkaður og fólk myndir taka 30% launalekunum á þess að kveikja í bílum og fara í skrúgöngur en það verður, sko, það er staðrindin eins og það að það er ekki hægt að bjóðin einu stjórnmálum manni upp á þann beiskabikar að segja við þjóðsuna nú lækkið kaupið eitthvað um 30% það gerist bara ekki það sem, að, það, sko, það sem að, það sem að þið einhvern veginn horfið svolítið fræðjá er að þið horfið alltaf þessi umræð hún horfir bara á það að leiðin út úr efnaðsvönda sé að fell að gengi Það er það bara í tilviki Greiklands og, og Írlands er um að ræða ríki sem að hafa ekki verið með agaða efnahagstjórn og þau þurfa að taka til heima hjá sér það, þau hafa verið að reksturinn á Gríklandi er verðin á Altanesi mm. Kilur, hann er bara, og hann er verðin í Reykjanesbæ hann er bara þannig að það er búið að selja allt út, það er búið að, er búið að falsa bókaldið árum saman og það, það, er bara, það er bara komið að því að það þarf að taka á því máli mm. og, og, og, og það sem þarf að gera það sem að hérna leiðin, sitt, bókald, sko, já, sko, það er búið að falsa bókaldið með því að færa eignir út úr bókaldinu og, og, og, og lá, þá lítur það betur út ég er ekki, ég er ekki að segja að, að hérna, grekkir fölsuðu bókaldið já, já, grekkir bara gerðu það þeir, bara, þeir færðu egnir út, færðuðu bókaldið já. og menna, þetta er það sem sveitafjölu hafi gert hér á Íslandi og hefur ekkert verið að leiða til góðs og leiðir engan til góðs og það, það er bara komið að skulda dögum og það sem að er, er þetta, sem að, ekki, nei, þetta ekki merkur í málsins? sko, leið mig klára grundvallurinn er sá að menn verða að spila eftir leikreglum og fá í staðinn tröstangjaldmiðl sem skilaði miklum ávinningi Eh, Gríkir fóru líka ofar í skuldsetningu vegna þess að þeir gáttu allt í ennum tekið svo mikið að lánum að því þeir voru með svo sterkan gjaldmiðl á lágum vöxtum Evruna. og þeir horfið, já, evruna, og þeir <laughs> horfið al, al, alveg fram hjá því ég, ég vil bara einfallega kenna agalösum stjórnmálamönnum ofar þeirra já. það þarf þar agaða hagstjórn alveg eins og við vorum ekki hér með neina um agaða hagstjórn árum saman um og vandin er bara sko einfallega sá að evran leysir okkur ekkit undan ábyrð og ónýttum stjórnmálamönnum og, og fýplum sem stjórna þá ger hún ekki lausnin á vandunum hún er lausnin hins vegar á fjármagnakjörunum hún er lausnin á vakstamuninum hún er lausnin á aðgangi fjármagnir fyrir Íslands já þetta er fínt hún er lausnin fyrir vakstastíð í landinu hún er lausnin fyrir atunlífið og við sjáum það nú ágættir ykkur enn Jón Stenssonar núna í vikunni að eh, sko líklega er þetta 5% á ári sem að vakstamunurinn er Íslandi óhag að jafnaði og það þýðir að við þurfum Eh, við þurfum þá tí ára fresti svona, svona hrun eins og núna til þess að, að, að, að halda okkur á, á, á, á kurs Vi, við verðum að fá ég, betri ég, ég las þessu sömu grein, ég var, var ósamála mjög mörgin hérna og ég held að hann hafi skautað mjög eh, yfir hlutina þannig sko mergur málsins að Íslandingar halda vel á sínum málum og sína varfæriðni við efnahagstjórnina þá vegnar okkur bara ágætlega bara alveg príðilega það er ekki fyrr en hér fór allt úrskeiðis núna bara allra síðustu árum þegar að við vorum búin að enga væða bankana og, og, og setja þar við stjórnvölin eh, menn sem að öfðu önnur sjónamiðin að vinna þjóðarhag að leiðaljósi þá, þá gekk bara sæmilega vel hér á okkur á Íslandi og við slumum horfa í kringum okkur við búum í góðu samfélagi við höfum byggt upp eh, öflugt velferðarkerfi Okkur hefur tekist þegar á heldinu litið allt frá eftirstýrisárunum að halda atvinnustíðinu háu, við höfum verið með miklu minna atvinnuleysi en þekkist í öðrum löndum, þar á meðal Evrópusambansríkjónum, mm -hmm. horfum á það sem að vel hefur tekist til á Íslandi og það er ræði margt. Mm -hmm. Það er á síðustu árum sem að málinn fóru, fóru eh, úrskeiðist, það þekkjum við. En, en, en, en þess vegna er það alveg hárrið sem þú segir, alveg hárrið sem þú segir að það eru agalös stjórnmál, mm -hmm. agalös fjármál sem að e, hafa valdið e, vandanum en ekki, ekki, ekki, ekki já, já, og hávastastefnan verðan þess að aðrar þjóðir þær hafa einfallega kilt niður vextina niður undir núlið sem var í besta atvinnu úrræði sem hægt var að grýpa til á Íslandi mm -hmm. að var að ná vöxtunum niður það er það, er, það er það sem er mm -hmm. e, allra brínast en þessi þetta sko að, að, að hafa efruðna svona sem skrú á sálinni en, en, sem, a, sem, a, sko, ömyndir, sem að sko, er var, bara fórskrúar nú verður ég sko, að fá að spyrja þetta spurningar ömyndir, sem, hérna. að, sem að skipta meira máli verður eiginlega að fá að spyrja þetta hérna spurningar hérna, vegna þess að eh, allir bátt byrjaði í sínu máli um efruðna að tala um að samfélkingi væri eini flokkurinn sem hefði einhverja, einhverja svona skýra stefnu allan, hún hefur allan þessa stefnu þið eru ósamalega hérna með stjórnundar minn og, og, og þú ömyndur en, en eh, hver hver er þín stefna því að uh, eh, bursið frá sögunni mm -hmm. þá erum við mjög vondri stöðu með það uh, að hérna, með, við erum með mjög lítið landströst og það, það er eh, mjög lítil trú á krónin er haldið upp með gældursöftum og þú talaður um fjármagni hérna á þann og við töluðum um launafólk hvað vilt þú segja við þetta fólk og hvað stefnu hefur þú gagvart vandað þessa fólks og vandað þessa gjaldmiðils að þegar við sleppum þessu gjaldarsöftum þá mun þessi peningar leita út og fjármaseigundur þeir geta flúið krónuna en, en vennlegt launafólk, það getur ekki flúið neitt það verður áfram með, með, með laun í íslenskum krónum sem eru lálaun er lá, við erum í lálauna gilduru sko í, í okkar heimslita og þú, þau getur ekki flúið neitt og, og það trúa því flesti sem að, eh, ég tala við að það muni engin vilja spara í þessum gjald, gjaldmiðli vegna þess að það hafi ekki trú á hann vegna þess að það hefur tekið svo mikla sveiflur og dýfur að það muni allt fjármagn hérna að leita hérna út um leið og við hleypu því hvað ætlum við að gera í þessum vanda? Þetta held ég sem mikið misýningu vegna þess að fólk eh, er nú bundið þessu fallega landi okkar og, og samfélagi miklu tröstari böndum en, en, en þú vilt vera láta menn bara stjórnist af svona kvöldu lógík eh, hins kalda silvurs, það held ég að sé nú ekki þannig og ef okkur tekst að dreifa fjármagninu á réttlátari hátt og jafnarinn verið hefur þannig að þetta séu ekki þessar gríðarlegu fúlgur sem að menn er að valsa með og skáka til á kasinoborðið heimsins þá, þá, þá, þá gerast nú alltaf í hlutir, þú spyrðum stefnu og hvað mér finnist um uh, peningamálastefnuna og krónuna ég svara því alveg hinskilislega að ég kann ekki alveg svara við því ég, ég er leitandi hvað þetta snertir ég hef áhyggjur af uh, því að okkar smái gjaldmiðil verði uh, braski að bráð eins og, eins og hefur, hefur gerst mm -hmm. þetta er heiðansvar þannig er ég allavega svolítið, ég er svolítið hugsandi mm -hmm á sama tíma sé ég kostina fyrir að hafa eh, þennan eh, gjaldmiðil og ég tel að það sem að mestu máli skiptir það er öguð og góð hagstjórn og meiri jöfnöður í samfélaginu að hann muni draga úr þeim hættum sem að okkar eh, smái gjaldmiðil hérna felur í sér. Þannig að ég er svona svolítið svona leitandi hvað, hvað þetta hvað þetta snertir Já, ég held að, sko, nú hefur við verið að tala við marga í atvinnulegurum þetta, sko hérna þegar Krónan fjall, þá, var, þá voru mjög margir á þessu skoðum sem Átni Páll er ennþá og hún sé ónyndu gældmiðl og fyrir þess að það voru þeim stíl en voru menn og komast yfir þá eru að horfa á efru, sko, samstarfið eh, í mikill hættu myndbandalega hef ekki ennst vel það hef ekki lifað af er, ég man ekki eftir einu sem hef lifað af og núna er efru bandalagið í mikill hættu og menn eru að fara að leggja í stóra og gildasjóði til að bjarga þessu samstarfi og þá þurfa skattborgarar í Þýskalandi náttúrulega að leggja fram peninga það er ekki víst að þetta veri með frið, friðsamleg aðgerð og að gefa til spánar og gríkja eitthvað styrki með sama hættu að gertir innan bandaríkjana í dólararsamstærinu og ég held bara því miður að okkar aðstæður verða alltaf svo ólíkar þeim aðstæður sem gilda í Þýskalandi sem að stýri náttúrulega því hvernig þessi mynd er skráð að við munum stöðugt vera í vanda en, en það er einfaldra fyrir okkur að vera áfram með þessa mynd sjálfur en stýrin er eins og það er skýn sem við tekum undir með augmyndi þetta fer eftir því hvernig við stýrum okkar eh, málum við eigum ekki að vera að sapna meir í skuldum við eigum ekki að taka meir í lán við eigum að byrja að borga niður lánin þá styrkist myndin það er og bara það, það sem það gerist er, í Nóri það er annað náttúrulega líka sem að við, við, við þurfum að horfa við þurfum að, ég tek alveg undir það, við þurfum að horfa raunsætt á hvaða stefnu okkur byrja að fylgja og hver svo sem okkar skoðun er á gjaldmiðli til framtíðar að þá er staðrindin svo að við erum ekkit í þann veginn að taka upp annan gjaldmiðl við erum ekkit í þann veginn að taka upp efru ef það er vegna þess að eins og þú varst byrjaður að segja hér áðan um masterskilurinn við uppfyllum þau ekki já, já. sem að snúa að skuldastöður ríkisjóðs skuldastöður ríkisjóðs af verðbólgumarkmiðum og, og, og, og verðbólgutölum og öðru slíku þannig sko, að þetta er ekkert á leiðinu hleypa átnabali inn í þessu aðeins varandi þetta sko ef við teljum að það sé ávinningur af því að hafa krónuna þá verðum við að svara þeirri spurningu hvort við erum þá til langfram að tilbúin að vera á helmingilari launum en danir. En það er ekki þetta. Það held ég að við séum ekki. Ef að, ef, að, ef, að, ef að svo er ekki nú þá er þetta engin ávinningur nefn bara stundar gaman vegna þess að við erum þá búin að þynga fram þessa kjæraskerðingu um markmið okkar allra hlýtur að vera krónan styrkist við erum alltaf að reyna að vinna því, er það ekki? ekki krónan styrkist, við viljum að hún styrkist þannig að verðhækkaninnar gjós ekki áfram inn í eh, þannig að þær gjós ekki áfram inn og rýri kjör fólks þannig að þetta er nú vandin við þessa spurningu og það er alveg hárétt sem Andrés bent á hér áðan að fólk mun greiða atkvæði með fótónum ef að hér verða lífskjör ekki sambarileg við önnu lönd. Annað hérna í, í þessari... Er ekki rétt líka að vantresta, er ekki rétt líka sem margi gera? Menn vand, men vantresta, fyrir ekki frá stíð, menn vantresta stjórnmálumunum til þess að yfka þessa raunsæju efnaðastjórn sem að sem að auðvitað sér, hérna, sér hérna í hillingum. Það er auðvitað sínir það að við erum ekki verið með þetta að því að það er bara að treysta réttum mönnum fyrir þessu. Já, ekki ennþá, ekki ennþá, það er, dómarinn er ekki alveg búin að kveða upp skúrskun. En það er þannig að það reynir auðvitað alltaf á agaða efnahagstjórn, alveg sama hvaða gjaldmiðl þú ert með. Og efran auðvitað kallar á mikla, mikinn aga í hagstjórn og er að þýleiti góður húsbóndi því að hún, hún, hún, kall, hún gefur hins vegar á móti verðstöðuleika og aðgang ádýru fjármagni að og það sem við þurfum þá líka Vakstastefnan er, er besta sönni Það sem við þurfum þess vegna að gera og ég menna það er alveg rétt sem ömundu segir við erum ekki að fara að taka upp efra á morgun en það er ekki heldur ljós það er ekki heldur örugt að það sé ekki næst 20 árin við, það fer allt eftir því hvernig við semjum um, í aðeldarsamningum um uh, ferli það, fer, það er auðvitað fordyri, aðgang, aðgangur á fordyri efrunar, hvernig við getum fengið hann það er auðvitað þannig að Ísland og Európa-sambandið er sameila með mjög stort vandamál sem er það að við get, erum ekki uppfyllað eða samningin í dag þar sem að við getum ekki verið með frjálsa fjármálsflutninga vegna það. íslensku krónunar ja, þannig að það er, að, það er engin undan þá fyrir þetta við erum tímabundið að sem sagt ganga gegn eh, hérna. við erum að ganga gegn fjárfælsinu Já, ég skal lesa bara, 43. greinina því að þú ert alltaf að gleiminni, eiga aðaldaríki EB eða eftaríki í örðuleikum með greiðsliðjöfnug eða alvarlega hættæðar á örðuleika skapist, þetta er 43. grein mhm. EES samningsins. Hvort sem það stafra heldarjöfa í greiðsliðjöfni eða því hvaða gjaldmiðli það hefur yfir að ráða, getur hlutið eigandi samstagsæðili gripið til vendar ástafana engum ef örðuleikarnir eru tilhysfallir að stopna framkvæmt samnings þessi hættu. Þetta er ótíma bundið ákvæði, þetta máttu gerist lengi og vilt. Það getur bara að lesa EES samningin á því e e áður en ferða að halda þessu fram. Það er þegar búin að gera aðtömsendir við okkur út á þessu, bara svo því sem þið hafa haldið. En hún verður bara að lýsa líka að lesa þetta sem þau vinna. Nei, nei, þetta er allrángur lestur hjá þér. Hér erum að ræða tíma, það eru auðvitað við grepið til tímabundinu aðgerða en við höfum enga stefnu um það hvernig hægt er að leta höftum á krónun og láta hann að virka. Það er nú vandin og það er engin flokkur neina trúerðu að stefni því efni og Þorstur Pálsson rekur þetta ágæðlega í fréttablaðin í dag. Þetta er höfuð meinsemdin í íslensku samfélagi og í stjórnmálumræðin í dag. Og það sem, að, að, klára, það sem er þess vegna málið sem við þurfum að, við þurfum að fókusa á er hvernig ætlum við að, að vinna okkur áfram. Ég held að í aðeldasamningunum eigum við að semja um aðgang að fortirinu þannig að við getum byrjað að leta af höftunum, þannig að það komi stuðningur við, við krónuna frá uh, eh, Európska sælubankanum, af því að þetta eru þetta viðvarandi vandamál okkar sem við verðum að leysa með uh, eh, Európa-sambandinu, þetta er sameild vandamál okkar að íslenska krónan hefur orðið fyrir slíku áfalli að hún þarf sérstakar aðgerðir til og það uh, væri þá hægt að semja um einhvers konar útfærslamast, skilur honum hvað það var. En það er eitt sem ég, ég svona velti stendum fyrir mér, hvernig náði stendur að menn hafa svona litla trú á kapitalistum handhöfum fjármags ég hef nefnilega meiri trú á þeim heldur margir aðri mikil er trú þín kona Já, og það er, skal ég segja þér, það er, þetta náttúrulega fer allt eftir því hvað, hvað er ræktað í okkur og í samfélaginu skrifti hvernig hlutir ekki snúðast við líka Já, við skulum bara hlusta og hugsa þegar að þjóðarsátt var gerð hér á sín tíma 1990 þá byggum við verðbólgu sem var á byrjunu 20-30% og það myndast samstæði í samfélaginu um að kera hana niður mm -hmm. við gerðum það tókum saman ákverðin um það að keira hann niður og náðminni niður undir millir 2 og 3% og þannig var þetta í nokkur ár og þá myndaðist líka samstæðum það að á næstu árun 1992, 3, 4 það var samdráttur, við vorum að skera niður þorskablan verulega og það voru ímis áföld sem að dundu á þjóðabúinu og hvað gerðum við þá? Þá saminuðumst við átæki um að kaupa íslenska framleysluvöru gerðu það og Íslandingar tóku þátt í því hvers vegna, vegna þess að þeir vildu verja sitt samfélag og ég fór núna sem helbriðis á þeirra inn á helbriðistofnarnir í landinu svo ég tækja neitt æmið um mátt samstöðunar og viljan til góðra verka ég fór inn á sjúkrahús og talaði þar fyrir e, sem sagt að dreyið yrður út gjöldum og, og við erum að draga saman seglun og svo framvegis og ég kom inn á stofnarnir, mér er minnist þetta kom inn á spítalan á Ísafyrði þar sem að læknar ákvaða að gefa tiltekin verksín vinnaðu endurgjastlust og þetta er nokkuð sem ég fann allstaðar að fólk var tilbúið að leggjast saman á áratnar, taka saman á svo kemur að einmyndja kapitalistanum og þá segja allir já, þeir munu nú bara greið atkvæðið með fótónu, þeir munu fara með allan peningin úr landi, hvers vegna? býtu vegna þess að þeir hugsa ekki á sama vísu, sömu vísu jú, ég held einnig að gera það það sem að greip um sig hérna hins vegar í þessari græðkisvæðingu allir þar sem að menn svona höfða leiðarljósi ekki speki eh, trúarbræðana og, og hins góða í heimsbygginni og undan tjengum öldum heldur fóru að rækta allt aðra hugsun græðkir góð, saði þetta sér e, eh, eh, virkjum eignaglæðina saði Oddsson hér upp á, upp á Íslandi en burt séð frá þessu e, svona hliðarsporum þá er það þannig að jáfnveil þeir sem veru með pening á hendi þeir vilja líka hugsa um sitt samfélag lífeyrissjóðunir sem eru öflugustu fjárfæstarnir þeir vilja hugsa um hvernig þið geti gert gott í íslensku samfélagi og ef okkur tekst að dreifa öðnum um samfélagið með á réttlátan hátt þannig að þetta sé á hendi lítilla fyrirtækja og heimila í landinu þá hugsun við á þennan veg þá greiða menn ekki atkvæði gegn Íslandi með því að fara með alla sína peningulandi. En Andrið, það er ekki taka... Jú, það er einmitt gott að, að, að þú skulle nefna þetta auðmundur því að menn vilja einmitt hérna, styrkja þessa íslensk útastöð og, og ymsi kapitalista sem þurfa að koma skilabóndir skila og, og setja greiða atkvæði hérna með, með frjálsútarfi. Þú þarf að taka auðlýsingar og hvernig fólk til að kaupa íslenskt? Já, þið eru að hlusta á þáttin ESB, nei eða já, lögudaginn 13. mars og umsjónum með þáttarins í dag eru Frosti Sigurðarsson og Andris Jónsson og hjá okkur eru gæstinnir Átnir Páll Árnason, félags- og treykingumálar á þeirra og ömundu Jónasson, alþingismæður. Já, við hefum verið, vorum að ræða krónu og fórum hans í hressilegi við það hérna á þennan, það eru svona, bæðir menn mjög sammálum að hérna ómöguleg efnaðarstjórn fyrir ára en, en hvort, hvort krónan eða efrans í svari það við náðum ekki nefnir samstöðum um það en við ætlum að fara kannski yfir í fleiri mála því að það eru nokkur svona stór mál sem að brítur á í þessu Europasambandsmáli sem við erum alltaf að reyna að nálgast eitthvað hér og átni eh, nokkar taka það eins út frá hagsmunum að því að mm -hmm. Eh, því jafnaði menn eh, því gefið ykkur út fyrir að, að hérna, uh, vilja þjóna almanna hagsmunum og það eru eins og sérhagsmunni sem að brítur á þessu aðrópasamvarsmáli meðalans eh, eru mjög sterkir sérhagsmunni sem hafa verið mjög sterkir í Íslandi eru hagsmunni um samtök bænda mm -hmm. sem þó virist ekki hafa skilað þeim sérlega góðri afkomu og ekki sérlega ódiri hérna eh, vöru fyrir íslenska neytendur og þetta er allt mjög kostnarsamt við erum að setja meiri niðugreyslur í þetta kerfi heldur en við erum með í framhanskóla eh, og það er að pressa mér svo að hækka það ennþá meira Eh, þú hefur sagt í viðtölum að þú telir að hagbænda sér jafnvel eh, enn betur borgirinn í e ESB. Akkur er þessi sírhansminni þá að berjast svona hart gegn aðaldinu? Það er góð spurning sko. Ég held að það eru mikil sóknarfæri fyrir íslenskan landbúnað og fjölbreyttan landbúnað og fyrir búsett í sveitum í aðaldararksamöndinu. Við styrkjum í dag mjög afmarkaðan hluta landbúnaðarins. Við styrkjum bara tilkakjöldframlegslu og mjölkurframlegslu en við styðjum ekki almennt við, eh, við það er engi styrki til hrossabænda, <laughs> það er engi styrki til ferðarþjónustu bænda, mm. það er engi styrki til margra annara sem eru um, til landgræslubænda skóræktarbænda Myndur þú vilja koma þeim á? Já, ég myndi vilja fjölbreyttara styrkjakerfi mm. og Európa-sambandi eh, landbúnaðastefna þess hefur þróast á þann veg að hún styður mjög vel við fjölbreytta aðdunastefni í sveitum Nei, nei, en, en, en þetta, hún reyndar tryggir okkur þá líka aðgang að uh, mörguðum fyrir okkar eigin vörur. Ég er sannfærið um það, það er mikið útlendingssóknarfæri fyrir íslenskan landbúna. Við höfum aldrei náð uh, tólkvotum vegna viðskiptahindrana inn á Európu við gátum grenjað út úr Europasambandinu fyrir nokkrum árum síðan 25 tonna hérna, kota á, á, á smjöri en sko íslenski viðskiptamenn sem hafa voru búinir að koma smjöri inn í búðir í Breitlandi þurftu að minnst okkurst 800 tonn til að væri yfir höfuð hægt að, að, að sko til að væri hægt að byggja upp sko þekkingu á, á, á vörunni. Þannig að, að ég er samfærðunum það vegna þess að það eru sérstök, það er sóknarfærin félast ekki í því íslensku landbúnaði að flytja inn útlend kúakinn og æðilegja sérstöðu íslenskra mjölkur sem er mikil. Heldur þurft að múti byggja þeirri sérstöðu sem sem við höfum og selja hágeða vöru kannski værum við bara að selja út og framlega hér eh, sko, smjör eh, til útlutnings smjör, skyr eh, og, og, og neslumjölk og verðum að flytja inn eh, osta eða eitthvað slíkt sko. Þannig að þú vilt meina bara að það sé svo mikið sóknatækifæri fyrir bændur ef við göngum í erbjörnsvöndið en hvað segir þú ámyndur? Þú voru nú sagt stundum að þú vil ekki hreyðra um því undir eh, ströjáðni hvað, hvað er áttur með þetta? Er það í þessu? Jú, það er nú eiginlega megin fórsenda þess að ég er með efasendur um aðild Íslands að Európa-sambandinu og það er þessi gríðarlega miðstýring í öllum efnum mm -hmm. og stöðlun og það snertir náttúrulega landbúnaðin líka út í það er færið eh, ég er maður fjölbreytninar og, eh, og vil ekki sagt, leggjast undir þessi heitu, heitu ströyjótt eh, þú sagði ráðgjörlega er eitthvað sem stoppar okkur í að gera hlutina sjálfur, að sína frumkvæði sjálf Eh, ég hef starfað eh, á vegum verkariðssefingarinnar í mörg árum en hóttur að tala um ávinning sem að launafólk hafi haft af veru sinni í Európa-sambandinu. Ég fullir því mm. að öll stærstu skref sem við höfum stíð á Íslandi, launafólki til hagspóta, höfum við tekið af eigin frumkvæði. Mm -hmm. Ég nefni lífrismálinn, ég nefni fæðingarólofið, ég nefni sérkvað í veikindarétt, ég nefni sérkvað í réttundun launafólks almennt, það hefur verið hamrað á þessu að þetta sé eitthvað sem að menn hafi komið með færandi hendi, það er ekki rétt. Þetta er tekið á okkar eigin frumkvæði og ef að við ætlum að fara inn í svona samfélag þar sem, að, sem er svona gríðarlega staðlað þá er hætt við því að við glötum uh, frumkvæði ef við gerum sérfræðingar að því að, að mjölka úr uh, sjóðum uh, einhverstaðar í útlandum og hættum að hugsa sjálf bara fyrir okkur sjálf og finna lausnir sem að passa okkur ég, ég, ég man eftir því að ég var skallis ykkur hérna því að formaði BSB þá fór ég um landið, þá var þeirra eh, raforku tilskipunum var að eh, koma í gang og ég kom í Orkubú vestfjörða og ég spyrði hvað finnst ykkur hérna, það voru allir starfsmenn og forstuðumenn Orkubúsins, hvað finnst ykkur en um þessa nýju tilskipun um að aðgreina e, bókaldið í framleiðslu og dreifingu á, og aðfendingu á ramagni. Arfa vittlarsögð allir, arfa vittlarsögð, við verðum vist að gera þetta, það er tilskipunuð þetta. Hér á sínum tíma í Reykjavík þá var Reykjavík e, brunatryggingar, það voru í e, þriðju skuffu ofanfrá í einhverju skrippborði hérna í borgarkerfinu. Arðurinn af þessu var settur í að, að rekka e, slökkulið í Reykjavík voru talsverið peningar sem fór í það. Svo kom tilskipum frá Brussel um að þetta var ekki nóg gott, þetta er þetta að fara á markað, það er það markaðsvæð þetta, það var í bannað að hafa þetta í einhverju svona e, skrifstofskúfu þó að það var miklu hagkvæmara fyrir skattborgaran, þá varð að breyta þessu. Það er þetta sem ég er að segja að við okkur standa möguleika til að gera allt mögulegt sjálf en, en, og stíga skref sjálf en, og mín stóra gaggrinni þessi og það tekur líka til landbúnaðurins mm. að fara inn í þetta miðstýrða reglugerðarverk ég held að það veiki okkur sem samfélag en, en ég er líka eitt punkt í verðarkomunum að af hverju átnifall voru líka ég held að eh, evróski bændur er ekkit alltaf ánaðir og þeir eru að þurfa að styrta mjölkuverðum sínum á torki fyrir fram Brussel bara til þess að fá áheyrn myndu þú ráleikja íslensku bændum að setja hvernig er þeir að komast til Brussel með mjölkina til að styrtinni <laughs> þegar þeir eru óanaðir hvernig komast þú út úr slíkurum aðstöðum? Já, ég held að sko það, þeir, það eru náttúrulega uh, auðvitað alltaf hópar að knýja á sína sérásminu og bara ekkit uh, að því líðræðislegu samfélagi og menn hafa ólíkar skoðanir og hlutinni líta með ólíkum hætti út en það eru mikil sóknafæri fyrir íslenska bændur, fyrir fjölbreytta búsettu, fyrir fjölbreytta eh, og sérstaklega fyrir ferðarþjónustu sem eru tengt eh, staðbundinni matvælarfræðislu. Þannig að það, væri, það er miklir eh, hérna, stöðningsmöguleikar fyrir sagt, staðbundna mat, matvælarfræðislu sem að stitti við ferðarþjónustuna. Þetta er einn helsti veikleiki okkar í ferðarþjónustuna út úr land að, að, að, hún, hún, að það er engin lokal matur sem verður að framleiða Svo aðeins var hann til þess að stölunar áróttu sem að, að auðmyndu var að tala um og ég skil alveg áhugir hans. Við erum auðvitað að því leiti sem að, að stölun er vandamál á Európu vettvangi, það eru aðlaraðinni allri saman sem aðlar EES. Þannig að þetta er einlega spurningin um þá hvort við ætlum að fara út úr EES. Ég held að við eigum að horfa til þess hvað það er sem skiptur okkur raunverulega máli og forgangsraða og sæti við borðið skiptur okkur máli í því efni. Rávorkutilskipurinn er nefnilega mjög gott dæmi. Ef við hefum verið aðlar að Európa samhandinu er ég algjörlega sannfærður um það að það hefur verið tillit tekið til þess að hér er engin, uh, engar samkefnisforsendur á rávorkumarkaði hér innanlands mm -hmm. eða hann svo lítill. Um, þannig að rávorkutilskipunin sem að hendar einum stórum samfældum rávorkumarkaði, hún hendar ekki með samahætti hér. Ég er algjörlega samfarrun um það við hefum settið við borðið og, og fengið að koma þar að sjóna með þeim, þá hefði það uh, tekið verið til þess og meiri segja svo ríkistjóð sem þá satt og hún vildi bara gera þetta og hún reyndi ekki einu svona fá að við hefðum getið gert það, við hefðum getið að sett fyrirvara þarna við EES-samningin eh, varandi rávorkuna og annað sem við getum gert sem EES-þjóð en við getum ekki gert sem ESB-þjóð er að setja fyrirvara við tilskipanir Europasambansins, dæmum það er fyrirvarin sem við settum við þjónustilskipununa núna nýlega genna það síðast liði vor. Þar settum við fyrirvara, norðmenn settum fyrirvara það mun eh, reyna á það hugsanlega hvernig þá fyrirvari verið tólkaður en innan Európusambansins þá hefur við ekki haft heimild til að setja neitt fyrirvara við tilskipanir þjónustu tilskipanir hún er flóki fyrirbliði en hún eh, gengur út á það að markaðsvæða þjónustu síðan hafa með verið að deila um það hvernig ég að skilgreina almanna þjónustu, ofinbjörða þjónustu, velferða þjónustu og halda henni aðgreindri frá svona markaðsjónustu, böngum, tryggingafyrirtækjum og svo framvegis og menn hafa verið að rýfast um hvað þessar markalínur eigi að eh, liggja og ég hef tekið þátt í þessar umræðu á vettvangi eh, verkefnisefingarnar. Síðan fáum við þessa þjónustilskipun og þá er búið að aðgreina eh, sjúkrahúsin, það er búið að aðgreina hilbriði þjónustuna frá nema aðeins að því marki sem tekur til lögverndaðra stjæta, ekki annara starfsemi innan hilbriðiskerfisins. Hvað gerum við þá? Þá setjum við fyrirvara við tólkun Íslands á þessari tilskipun þar sem segir að Íslensk stjórnvöld áskilji sér rétt til þess að haga þessum málum eins og við teljum okkar hagsmunum best borgið. Þetta gerðu norðmenn líka, við vorum með aðeins harðari mhm. fyrirvara en mjög áþekkan þeim sem norðmenn gerðu. Þetta hefðu Evrópusambansríkin ekki geta gert, þannig að þarna er örlítið meiri sveinjanleikja þessu leiti. Þetta er annan dæmi mhm. um það sem ég ávið með eh, rétt okkar til að haga málum eins og við viljum ef við viljum fara þá brauð að bjóða hér allt út markaðsvæða allt samfélag þá gerum við það mm -hmm. það er bara okkar ákvörðun mm -hmm. en við viljum ekki láta einhverjar tilskipanir svona eh, morskulæk tilskipanir núna er það bara blúsel skipa okkur og segja að nákvæmlega svona eigin hlutin er að verða og Það er í þessum anda sem mér hefur fundist Európa-sambandi starfa í of ríkum mæli. Ofan, lagi, ofan, ofan á þetta kemur svo þessi ríka áhersla sem er á markasvæðingu. En, en það er hann að hætta ekki þessi komin... miðstýringar áráttar sem ég til vera mjög varasama. Það verður okay. komin einna hérna heilarhing í rauninni að þessu máli og Átnabátt ég ætla að hleypa þér að vegna þess að þú saðir í upphafi þegar þú varst að skýra afstöðinu til Európa-sambandsins að þú teldir okkur vera endurheimta hluta fullildi okkar mm. vegna þess að við kemumst að borðinu og getum Eh, þar alveg haft áhrif á það sem nú þegar hefur áhrif á okkur mm -hmm. þannig að eh, byrjum að áarpaðast þetta og svo eh, framaldið sem er landbúnaðurum þú ræður hvort þú kemur inn á það en en það er þetta staðrind að vinstir græni standan um vörðum ríka hagsmunakerfi í landbúnaðinum og, og landbúnaðrán þegar þeirra mætti eh, þess vegna hafa skrifstöðu eh, sína á samtökum landbúnaðarins en þegar hún fjármögnuð en fær eh, samtök landbúnaðarins fáið eiginlega meira á fjárlögum heldur en til rekstus landbúnaðarins það sem við gerum er að standa vörð um hagsmuni hinn að dreifðu byggða og við viljum ekki veikja okkar samfélag hvort sem það er til sveita eða í borgunum og síðan er annað hagsmuna <laughs> síðan er annað, síðan er annað en stundum hefði það tilfinninguna þegar menn skoða þessi landbúnaðarmál að þá sé það gert í gegnum eitt auga í miðjuenni og menn sjáu aldrei út til hlýðana staðrendin er svo að landbúnaðar verð á Íslandi e, þegar að í þeim tilvikun sem það er hátt það á róta reykja til dreifingakerfisins en menn er alltaf að reyna að koma þessu yfir á, á, á, á bændurnar og þeirra bændurnar þetta er óskaplega mikil einföld sko- og svo ef við förum inn í Evróp ef við förum inn í hérna landbúnaðarmálinu og Evrópu að þá hafa nú menn sitt hvað við Európusambandið að aðtuga sérstaklega úr þrýði heiminum þar erum við með miklu hrytni skjöld þrýði heiminum í landbúnaðamálum en okkur tíman Európusambandið Nei, við erum þannig reyndar ekki okkur þrýði heiminum en þegar við komum að Nei, við erum með tottlausan varning Þegar við hérna horfum á þessi landbúnaðamál þá eh, er það bara þannig að bændur, íslenski bændur er ekkit ofhaldnir af styrkjakerfinu í dag og alls ekki og er ekki að bera nægilega vel úr bítum í því og ég ítrekka það, það ég sannfærir um það, það eru mikil sóknafæri í aðelda Europasambandinu fyrir, fyrir hérna bændur á Íslandi og, og fjölbreyttan búskap og bara það sem vilja búa og, já, og, um og byggði hinn dreifðu byggðuna og ég, ég held að það, það sem það er nýji bændur sem er í öðrum greinum að sjálfsögðu, í nýjum greinum og við getum eld byggð í, í sveitum og komið og komið eðibílum í byggð á ný það eru auðvitað markmið og stiðið að við fjölbreytt atvinnlífi sveitum Nú, eh, það sem hins vegar ámyndu eh, var að rekja hér sem er eh, ansið góð spurning sko ég held að og, og varðar þetta með almanna þjónustuna, hver er mörgin fyrir henni mm. þetta er allt alveg hárétt og auðvitað er það þannig að, að, að innan Európusambansins eru menn auðvitað takast á við mörgin milli markaðar og almanna þjónustu og hafa verið að gera undanfjörnum áratugum og þar hefur, hefur auðvitað séð stað sömu hugmyndafræðilu átakan og hefur séð stað hér á Íslandi í því efni og, og, og, og málið er bara hins vegar að við erum ekkit einangruð frá því, við erum búin að vera að glýma við, við, við eh, eftirlistofnun efta um uh, eh, útlána heimildir íbúðalánasjóðs árum saman og ég er búin að vera, eh, vinna við það sem lögmaður að verja íbúðalánasjóð gegn ömurlegum árásum ábyrðalösra bankamanna árum saman Nú, það sem að, hérna, e, þess vegna, aðeldin breytir því ekki. Hún gefur okkur eins og að færi á að sæti við borðið og að koma áherslum okkar að í að marka þessar, þessar marka línur. En, það það skiptir mjög miklu máli. Eins og marga þjóðir hafa, e- e- hafa náð með góð mál. Eins og marga þjóðir hafa náð með góð mál. Þú gerir grein fyrir að við munum fá mjög fá atkvæði, en við munum fá málfrelsi. Við höfum núna málfrelsi í þeim nefndum sem eru að undurbúa euróska lögjöf, er það ekki rétt? Sannkvæmt mm. euróska efnaðisvæði samningnum? Mm, við nei, höfum alveg fullt sko, málfrelsi nei, á, á, á fyrstu stjórnum, jú, það stendur bara í samningnum. Við höfum aðild að sérfræðinganemndum, en við höfum ekki aðild að ákvarðanatöku nefndunum sem að taka við eftir sérfræðingarnemndir og það, það er veikleikin í dæminu það er í sérfræðingarnemndunum sem að í sérfræðinga, nei, nei, nei. Eh, hagsmunamati fer fram í pólitísku nefndunum þannig komum við eftir að þessu, mm -hmm. skilju, sérfræðingarnir sem koma út eru kannski sérfræðingar og fjármála eftir litinu, eru þeir að verja almanna þjónustuna eins og við augmundur viljum að sé gert, ó nei en stóra eh, máli er svo <laughs> sko, þeir eru bara, þeir eru ekkit í þeim bransan sko. á endanum, við höfum mikið stjórnarvald við höfum önnur ríki við hliðin á okkur Mjög sem líki. hafa sömu áherslu og við og atkvæði okkar skiptir miklu máli í að styrkja hérna norrænu blokk í, í, í almanna þjónustunni okkur var nú sagt einu sinni, sjáu þið nú hvað hægt er, hvað, er, hvað, hvað, hvað góða fólkið í Brusel er, er, er tilhiðruna samt það veitir alls konar undan þáur og þetta verður gert við Íslendinga líka sjáu til dæmis möldu hvað Európa-sambandi var gott við möldu í fiskviðunum alls kynns undan þáur hvað skildi nú fiskaflin á möldu vera mikil 932 Nei, hann er 1348 tonn Nei, það var 942 Þetta eru bara, er bara menna dorga í stranduðum Það er búið að halda þessu að okkur árum saman að þetta sé dæmi um tilhýðruna sem er Európusambands sjáu þið sveigjanleikana það eru andstæðingar það eru andstæðingar aðildar sem hafa nota möldu sem dæmi um að við munum aldrei fá sérlösnir í sjáuröldsmálum Þetta mun líka fyrir. Það er ránt vegna þess að þeir hafa enga hagsmun í sjávarspólum. Þeir höfðu hins vegar... Það þurfa að rífast um þetta. Þeir höfðu hagsmun í... Jú, þeir höfðu hagsmun í sumarhúsum og þeir fengu þá viðkjönda og undan þá frá grunnreglum Europasambansins. Þeir vilja fá nýjast í þessu. Allt tímabundið, tímabundið, þá úr síðan er ströjarni bara hittað upp. Ekki en það styrtist í annan endan á þessu þætti hérna, kannski Engin bara því við, erum að, við getum nú eiginlega ekki hérna, koma okkur Spurðu þetta við við að einbjönd okkur hér að Europasambandinu og spurningunni neyja já, þetta er þátturinn ESB neyja það já að þá erum við með hérna tvo líkil menn í íslensku stjórnmálum og það er, er umbróta tímar og, og menn hafa í þessari síðustu viku eh, velt fyrir sér framtíða lífi þessar ríkisöndar segðum við nú bara auðmyndur og þú hattin upp all ætlið ekki að verja líf þessar vinstri ríkisöndar og mun vinstri stjórnin ekki bara sitja út kjörðjöfumbilið? Jú ekki nokkur vafi Heru, Þá er hérna komið að loka orðunum Ég vil taka þeim Árna Páli Árnarssoni og Ögmund Jón, Jónarssoni kærlega fyrir að vera með okkur í dag Jóa Tæknimanni fyrir hjálpuna Kanski minna á Facebook síðan Við erum á Facebook, á Facebook. Þetta leita bara í e SB og neyjaði á Og hægt að hlusta þáttum þar og láta fleiri vita á hann Já, það erum búin að vera marga, marga góða gesti og það er þetta hlaðið svo niður í þegar mann fara út að hlaupa og hlusta á þetta iPod og allavega Heimitt, takk fyrir Takk fyrir í dag